Pirmoji Samuelio knyga, 16 skyrius. Viešpats tarė, ar ilgai liūdėsi dėl Sauliaus, kurį aš atmečiau, kad nebūtų Izraelio karaliumi. Prisipildyk savo ragą aliejaus ir eik. Aš pasiūsiu tave į Betliejų pas Jese, nes vieną jo sūnų pasirinkau karaliumi Samuelis atsakė, kaip aš galiu eiti, jei išgirs Saulius, jis mane nužudys. Viešpats tarė, pasimk veršį ir nuėjęs sakyk, atėjau viešpačiui aukoti. Pasikviesk jėse prie aukos, o aš tau parodysiu, ką reikia daryti. Tu patepsi tą, kuri tau nurodysiu. Samuelis padarė kaip viešpats jam sakė. Jam atėjus į Betliejų, miesto vyresnieji nusigando ir jį pasitikę klausė, ar su taika ateini? Jis atsakė, su taika atėjau viešpačiui aukoti. Pasišventinkite ir eikite su manimi prie aukos. Jis pašventino Jese bei jo sūnus ir juos pakvietė prie aukos. Kai jie atėjo, Samuelis pažiūrėjo į Eliabą ir sakė, tikrai šis yra viešpaties pateptasis. Viešpats tarė Samueliui, nežiūrėk į jo išvaizdą, nei į jo ūgį, nes aš jį atmečiau. Viešpats mato ne taip, kaip žmogus. Žmogus žiūri į išorę, bet viešpats žiūri į širdį. Tada Jėse pašaukė Abinadabą ir jam leido praeiti pro Samuelį, bet jis sakė, ir šito viešpats neišsirinko. Jėse leido praeiti Šamai ir jis sakė, šito viešpats irgi neišsirinko. Taip Jėse leido visiems septyniems sunums praeiti pro Samuelį Samuelis tarė Jesei, viešpats šitų neišsirinko. Ir Samuelis sakė Jesei, ar čia jau visi tavo sūnus? Jese atsakė, liko dar jauniausias, jis gano avis. Samuelis tarė, pasiūsk ir atvesk jį, nes mes nesėsime, kol jis neateis. Jis pasiuntė ir atvedė jį. Jis buvo raudonskruostis, gražaus veido ir dailios išvaizdos jaunuolis. Viešpats tarė, patepk jį, nes tai jis. Samuelis paėmė ragą su aliejumi ir jį patepė tarp jo brolių. Ta diena viešpatės dvasia nužengė ant Dovido ir pasiliko su juo. Samuelis sugrįžo į Ramą. Viešpatės dvasia pasitraukė nuo Sauliaus ir piktoji dvasia iš Dievo kankino jį. Sauliaus tarnai kalbėjo jam, štai piktoji dvasia iš Dievo kankina tave. Tegul mūsų valdovas įsako savo tarnams suieškoti vyrą, kuris gražiai skambina arfą. Kai tave apims piktoji dvasia iš Dievo, jis skambins ir nuramins tave. Saulius atsakė savo tarnams, suraskite vyrą, mokantį gerai skambinti, ir atveskite jį pas mane. Vienas tarnas atsiliepė, aš mačiau Jesės sūnų iš Betliejaus, kuris moka gražiai skambinti. Jis vyras drasus, karingas, išmintingai kalba, gražus ir viešpats yra su juo. Todėl Saulius pasiuntė pasiuntinius pas Jese, sakydamas, atsiūsk pas mane savo sūnų Dovydą, kuris gano avis. Jese, užkrovęs ant asilo duonos, odinė vyno ir ožiuką, pasiuntė per savo sūnų Dovydą Sauliui. Dovydas atvyko pas Saulių ir pradėjo jam tarnauti. Saulius jį labai pamilo ir paskyrė savo ginklanešių. Saulius pasiuntė jas į prašymą. Telieka Dovidas tarnauti pas mane, nes jis rado malonę mano akise. Kai piktoji dvasia iš Dievo apimdavo Saulių, Dovidas skambindavo arfą. Saulių palengvėdavo ir piktoji dvasia nuo jo pasitraukdavo.